مورد ملاکه های انتخاب انتخاب پیش امام مسجد توضیح دهید به ترتیب اولویت و طبق احکام شر مقدس اولویت عالم بودن هست عالم بودن عالم همه بودن بعد قاری بودن بین علما کدوم قاری تر هست اگر همه در قرائات مساوی بودن کدوم با تقواتر هست بعد اگر مصاحب بودن کدوم مسنتر هست این هم شرایط پیدا نمیشه